berriak zurekin eh, pantzo irigarai eta bi agantzale desagertu dira. Eien untzia urperatu da Gaskuñako itxas golkoan, hauen eh, bilaketak barda gelditu dituzte sokuritzailek. Abenduaren lehena, zida edo iesa eritasunaren kontrako eguna, prebientzioa beti beharrezkoa dela, baionako ospitalian, seion bat presunek segitzen dute tratamendu bat. Turisma ez da osagarri gaiaz foro bat antolatu du Merkataritza gambarak jonen aste undarian atea bideak algerrikin atxemaiteko. Azparneko zinemagela tipi dela zinegirentzat arrakasta harrakasta izi gerri haukan dute Euskal Zinemaren festivaleko emanaldiek ikusle batzu kampuan gelditu dira eta beinat lagaman direkin buruatuko dugu berri isaila hau isarriko esku balonak irabazidu xarantan. Aroaz, zer diote berezituek, Charlotte? Bai, momentuan zerua ateri, goizien iguzkia gertze batzuk ere, baina euria ukanen dugu egunian zehar, ama bi gradu iten ditu momentukot, eta amar gradoren azpian jautsiko gira egunian zehar. Bi arrantzale Galizia reitxasuan desagertu dira, larumatetik igandeateko gauan, baionako portutik, irorogoita amar kilometrotan sokurilanak barda gauan gelditu dituzte, eta ez da gehiago, bi marinelak bizirik atxemaiteko esperantzarik, safran deitzen zen hauen untzia urperatu da arotxagarekin, eta hortan zauden sei arrantzaleetarik lau bizirik atera dira, salbatzeko barkoaren akzeko demora okamaitute, eta beste arraintzauntzi batetara tigana alizan baitira, baina ez dute beste biek, desagertu diren biek, olako xantzarik izan egan bezala. Trein istripua barda ondres eta tarnose artean, arbol bat burdin bidearen gainera terori da, eta bordale baiona arteko TGV abiadora ondiko treinak jodu ez da kolpaturik izan, baina neion bat bida hilariek treinetik atera behar izan dute, eta autobus segitu dute, eien piraia treinen aratu naratak ere somaitoren ez gelditu behar izan dituzte. Asteleen hontan zida eh, edo iesaren kontrako eguna, mila behazion telarogoita zortziaz gehoz, mundu mailan ospatzen da, urte guziaz abenduaren lehenian, osagarria zarduratzen den batzordeak a, a, a, bultzaturik, lehen ospakizunita ikunarat eginda bide eta eginda lan, baina eritasuna ez da oraino garaitua, oraino hainiz jende kutsatuak dira urte guziz, eta oraino gehiagok ez daki xero positiboa dela, eta besten kutsatzeko iriskua duela. ed bezalako elkartek, lana handia egiten dute, berezik azken urte hauetan, bos minutaz egiten alden detekzioeri esker despistaketa errestu eta hauen egiteko lekiak biderkatu dituzte azken urte hauetan, kanpoko laguntzari esker, pribatu edo publiko. Horietan adibidez ostatuak, zona lekuak, Accueil akeizur, erriko etxeak, inserzio zentroak eta beste hainitz, ed elkarteko Sophie Lebar ba shunek etena komitsu Alors en fait, ils nous accueillent, euh, ce sont des partenaires donc qui nous accueillent dans leurs locaux et qui nous permettent donc de proposer euh, des actions de prévention avec du dépistage. Partaide hauek gela bat uzten daukute jendearen errezibitzeko eta prebentzio eta despistaketa lanen eiteko, beraz lokal berezi bat da egokia euh, konfidentzial arauak respetatu behar baitira, osasun, garbitasun eta seguritate arauak ere bai. Bestalde, gure ekintza guziak komunikazioa implikatzen eta bideratzen adituzte, hotx, guduka hontan zinez implikatuak diren eh, pertsonak dira zenbaki baten emaiteko, Baionako ospitalian seion presunek tratamendua segintzen dute, Baionako ed elkarteak kampaina berri horrenen kalietara, tekintzak irabanen ditu asteuntan, astezken eta hostiralian adibidez, Baionako karrikan izanen da, despistaketa eta prebentzio egiteko kamionarekin, bestalde main inguru bat ere proposatzen du publikoari idekia, osagarria berdintasuna eta prekalitateaz ostiraleuntan Baionako kalostrapian, do kalostrapian kolpe ostatuan. Turisma krisian da, atela bilatu dituzte, eskolegiko merkataritza eta industria gambaran, bosgarren eh, goazen izeneko foroa antolatu abaitzen, turisten joka bide berrieri nola egokitu, eta turismoaren sektoria nola errentagarri eta erakargiago, erakargarriago bilakarazi gogo eta zeko, simonitzu Ipar Euskal Herriaren ekonomia intzat, ongi ezautzen dugu turismoen garantzia. Merkatal eta industria gamereko bosteun taratanoi partai detaik, herren baten konduak aztertu, barnatu eta konparatu ituzte. Hori, sektorea garatuta azkartzeko zer erabaki hartu behar den ikusteko. Peio hola garrai garapenaren zuzendaria. Eh, guk itzeman ginuen, hori sortu ginuelarik, eh, segituko ginuela biziki urbilitik ez, bakari prinsipiozko eh, helburu bat baita ere gauza konkretoak, eta hortan gira, paraldean turismari begira bereziki krisian da, dudarik gabe. Gauzak eh, zailagoak dira eta hori espada berriz eskutan hartzen behar den bezala egungo araudiak, egungo jokabideak onartuz eta horietan sartuz zaila izango da eh, eldu diren urteak. Guretako eh, berbazen baki nagusiena da sektorea gaizki dela gaur, aurten, aurten bereziki, eta azken lau urte hauetan uh, aktivitatea tipitu da, naiz enplegua ez den tipitu, naiz investizamenduak garatu diren, baina merkatuko baldintzak edo jokabideak aldatu dira gogorki, bereziki hotelak, eh, iparaldeko hotelak, ez, ez, dute arras hartu, eskutan hartu aldaketa horiek. Tabela. Bestalde, amaia ruzperu, sartxeroak, begizbegi, aseden, izarrak, kalakan, kriolinak eta beste kantaria initziren, joan den emiagoitzean doni baren garaziko, raia joan den ustaileko uolde eta lunkituak izan ziren, garazi baiguriko entzat antolatuazen sustengu gauri, eta antolatza hilentzat, eleburuak ongi e, bil, e, reusitu dituzte, kasik mila sartze lortu dituzte, iuntan berroita marbat bolundresen laguntzarekin, giro goxo bat, kontzertu denboran, jateko eta edateko denentzat eta dantzaldi batekin hori guziaren bukatzeko. Eta Euskal Zinemaldiaren itzordu nagusia bilakatu zauku Azparneko Zinegin Festivala, horrele bilantzinez baiko egiten dute, irugerren Zinegin Festivala barda bururatu dela lik, ala da Euskarazko ikus entzunezko gozatzeko beste parada ondirik ez dela, horieko la lehen ikuskuzunean berian, txekulako arrakasta izan da, hainbestetara baino nun, jendia kanpo galditu baita ostegun eta berdin igandean. Urte sorte jende gehiago biltzen da, Euskal Zinemaren itzordu nagusi bat bilakatu, ziparalde eta egiten eskolegio osoaren mailan, Matiu Bordato eta Ion Eiarabide, zinegin festivalaren antolatzaileak. Bo, e, gu, gu aski konten gira, e, jende, jende hainitz hainitz e, baita, maleruski batzu kanpoan egon behar izan dira beden bi, bi eman baina hori, uh, uh, jaz jaranik jende hainitz uh, bildu zen lehen urteari konpara, hori irugarren urtea da eta oraindik indik jende gehiago bildu da, um, zuzendariak eta eta beste parte hartzaile batzu, itzlari batzu etorri, di, etorri dira eta uste dut jendea urtaz kontentzera. Ba, bilan bizikiona e, eh, eh, zenbakiak ez ditugu ezagutzen, baina ni aski behiratzea, da bai, emanaldi e, eh, guzietan bazen jende, e, jazkoari konparatuz gehi hori, gaualdiak ere beteak, ongi, ongi, bai. Bai, zinegin uh, eh, iparaldeko eta espero dut poliki-poliki Euskal Herriko ere itzordu bat uh, ari dela. Leketioan baita festival uh, polit bat Euskal Filma Labur erdik dakutua. Baina hola uh, Filma Labur, Filma Luce, fikzio, dokumentalak tratatzen dituenak eta gabaldi... Uh, Gaualdi aharro batzuk horatik eh, tratatzen dituen nik ez da eta anekdota gisa gau batez Bilbotar somait etorri dira baina berantean berantean gela gainezka betia izanki ezin izan dira sartu beraz bai egan daiteke urtero azparneko zinegin festivalan eskualik mailako zinemaldi baten gozatzeko parada dugula Kirolak eta pilota, andere eta palaz, paleta gomaz, txapeldun eskualerikoak eh, leiza eta uzet andereak ditugu. Arbonarrak, berroi ogoi, irabaziute finala, goizeko izarrako amesto imarrizko anderen kontra. Eskuzkan eh, garatenian atxaleontan superprestiz lehiak eta segituko da bi partidekin lauonta egoiti. Lehenian Bilbao Bonet Beltsen kontra, ondotik Aliz Bendi, Esimun Lamberen kontra eta ezker paretan lau tekniko xapelketan orain badakigu, finala noen hartzen jokatuko den, ez da sorpresalik, Martinez de Iluro, Ola kontra e, eh, labriten larun batean, Ola Izolak aire zaire irabazizuen bere finala erdia, xaralegiren kontra, ogoita bi eta bederatzi Iluro Ola Izola finala, Bilbon da, abenduaren amalauian, eta esku balonian, irisarrik xarranteko gelan irabazidu, oita amar eta ogoita zazpi eta kanpoko lehen garaipena izan da isak irentzat bainat lagamendi eh, lehen dakalia biziki pozik ah, biztan dena besta da partida biziki gogo izan da isak irentzat zenta azken behatzi minutetan galtzen ginen oita bost eta ogoi eta Ben, zahidu taktika bat eta defantzan, eh, ahontu, durdu, zatu ditu, parekoak eta hamar eta bila eman ditu finitzean, eta horpen idarazi dugu. Bona gara da, isatareke eh, getxeko partida egin dutela, zenta barian batziena, jokoari azkarak eta haumiak eh, eta, eta jokoari honak. Eta beste da ze, bagin dira zezain bat bitxiki hona parian. Baina, ez dute alede barkatu eta zinez, Balentzia eh, uh, dera egin dute. Ego errezibitzen dugu eta horiak eduen horiak eh, badakigu behar dugula irisari dirabatzi, eta irarabatzen bari madu, beti ahan bat zail horiak txiko du, bak izu, urtean. Horrein eh, nukoren biziki untsa partiteak gira, ez du sekulan horreko maitza honik egin hori hartzi, no? Eta horrean, eh, bizitzena, guai, nahi dugula, konfirmatu, tenen bezala, edo elarumatian. Ara edisari irabazle eta nazional iruan atarratze zibeloko taldea ere. Doido irabazi ute siurotarrik briben kontra oita ama iru, ogoita ama bi. Behingoan emaitza ona gaipazeko eskual futboletik, Espainiako ligaren kondu iru oskal taldek irabazi baitute. Erra behitea donostiako errealak... ...eltsiren kontra iru utz. David Moiz trebetzaile berriaren lehen garaipena. Getafen irabazi du bilboko atletikek bi eta bat eta... Eibar zeltan nagusitu da, bat eta zero. Rugbian federal batian ezen partidarik eta federal bian, endaiak galdu mielan miranden oita bat oita bost eta Nafarroa nausitu florantzeri ogoita bat eta e, zazpi. Nazioarteko berriak orai eta tentsio egoera Hongkongen gatazka gau baten ondotik. Demokraziaren alekoak entxatu dira boterearen egoitza inguratzera, kasko eta paisolez armaturik, egiazko demokrazia bat nahi dugu lemapean, polizieko gundu dituzte makirukaldi eta gas negargarriekin, behogoi atxiloketa eta zauritu handana ba- bat izan da, burilaren edo ireilaren ogita sortzean hasi mugimendua tipitzen ari da jendea autolego egaldoiekin aspertua baita eta aterabiderik ez da espero pekinenganik. ganik. Uruguain, Tabare Vazquez, berriz presidente autatua izan da. Euneko berroita ama boskakots bosten bosekin, Vazquez berriz poderera itzultzen da, gamer dugu, jadanik presidente izana baitzen, 2008 bosta 2008 amak artean, ezkerreko gobernuan, bikako 6 milion boskazale ditu Uruguaiek, eta berezitasuna da, boskatzea obligazio bat dela Uruguaien, bestela isun bat biltzen da, Vazquez kargua aldudan martxoaren lehenean hartuko du ofizialki, Jose Mujikar Amerikaren segida hartuko du eta dugu ere azkenunek Amerika Latinaren dako erabaki augerakoiak hartu dituela bere mandatuan abortua, homoseksualen ezkontza eta kanabisa legeztatuz besteak beste bazkez iduriz ez da hain aldekoa. Erta Amerikan orain, Mexikon violentzia ez da apaltzen. Ez bat ere, berriz ere, gerreroko estatuan gertatu dire istiruak, eta joan den ostegunean bezala, joan den ostegunean amaika ziren, igande untan, bost gorpu atsemanak izan dira, erreak eta buruak moztuak, gainera guaikoan mezu batekin, poliziaren arabera, los ardillos taldeari zuzendua den mezua, una zuen ondakinak zion mezuak paper batean idatzirik, gorpuak ez dira horreino identifikatuak, eta goita dugu, geheroko estatu hortan, bergo iru ikasleak desagertuak izan zirela ere, joan den irailean. Euritek azkarki jo dute Frantziak estatuko bar eskualdea azken egun hauetan. Atzo beste hil bat eragindu arotxagak epirene oriental eskualdean, irurogeita amairu urteko gizon bat, eta unekin lau dira joan den ostegunetak, joan den ostegunetik barkatu hilak izan diren pertsonak, antzigabe desagertu bat badela ere, eta atzo oraino, eh, la lond de mor errian urak eraman sortzi urteko neskatxe maiteko bilaketek edo bilaketa lanak segitzen zuten, egun euriteak apalduko dira Meteo Frantzak erranduen bezala, eta beraz berrera ikitzen hasten alko dira biztanleak, aipatu ere urte asidenetik ogoita lau pertsona zendu direla arotxagaren gatik, Frantziar estatu.